Un programa que ni el pelotazo de Porchino. <laughs> Molt bona vesprada, tio Paco. Caixo Gabón, bona tarda, bona hora baixa, canalles i canallos. Bona tarda, calleu-se tots. Eso Es. I a mamar-la, Paco, estàs, estàs avui mal. Mal estic. Paco, avui a quin dia estem? Avui que jo què sé, collons. Ah, sí, a 18 dijous del 2 del 10. Molt bé, eh... 18 de febrer de 2010. I de febrer del 2010. Això és Ciutat Anatori, el sí. programa que totes i tots estàveu esperant. Exacte. Eso no. Eh, Sí, home, i tant que sí. Per cert, lo del supositori avui no ho dic perquè tinc audiència femina per ahir que diu que parle massa malament. Sí, a mi m'han dit que sóc un maleducat, Paco. Eh, bueno, això és normal, jo també estic molt maleducat, però e-, era cosa de l'època, era cosa de l'època. Molt bé, els comandaments tècnics el senyor Jordi Coll. Ai, ai. Moltes gràcies. Eh, eh, des de sa casa una de ella en el barrio La Puñalada fue favorit, favorita ¿me? vamos, estos estudios están en marcasis el barrio La Puñalada lo que es eso de ella. desde desde casa, emitiendo en directo Para toda la galaxia i per a tots els països andorrans i per a tot el món, no, tio Paco? Paco, Paco, països andorrans, que se la casquen a dos mans. Tenim a mi Rulo. Rulo! Ay, tú, webs. Ahí, mira si és bona persona. Ahí, no, ai, mira ai, si és bona persona. Notícia, el Rulo és bona persona. Exacte. I res, això és Ciutat Anatori, un programa de Ràdio Godella, 98.0 de la teua freqüència modulada. Ràdio Godella, qui no li pega el vi, li pega la botella. I bé, podeu escoltar el programa, com ja hem dit, emitim per a tota la galàxia gràcies a mi Rulo en www.ciutatanatori.com Punt TK. Ens podeu trobar al Facebook, al cara sí. llibre, tot això, Tapaco, quan te van a fer Facebook? El Facebook, ara quan deixen els de la ETA, tu, els han pillat per fer l'idiota. Hasta Toni Chicha s'ha fet Facebook, el nostre corresponsal ahir en, en, la Vall Farta. Però si això està tot el dia en la bicicleta, I tenim, que quasi, tenim quasi 90 amigatxos ja en el Facebook, cuidao, Paco. Eh? Vull dir, cuidao. Cuidao, <laughs> que això és una I bé, és este programa de Ciutat Anatòria que podeu escoltar a Radio Godella, també sabeu que el podeu escoltar a Radioactiva FM d'Alcoi. Yeah! Ah! I a Ràdio Mistelera, la Xala. Una Mistelera! Una salutació per als nostres audientes i audients de la Marina i de l'Alcollà. Sí, mira, tinc per al rei d'Espanya. I de les comarques colindantes. I res, Pacorro, el telèfon de participació... Ja sabeu sempre que el meu número preferit és el 69, però no pot ser, filles meues. 96, 96. 3, 64, 29 52 repeteixo 96 3, 64, 29 52 si teniu ovaris truquem-nos <laughs> I molt bé, gràcies als nostres amigatxos de més de mil i a la, a la gent de Rapsodes i al senyor Miquel Chironés, que és productor d'este disc. Ai, ai. Bo, el nostre amigatxo, i sí, el, que, sí, que sí, toca sí. la xirimita no, en, en Obrit Nas. Ah, en Obrit Nas, sí, sí. senyor. molt bé. el pas. Bueno, pas, pas, bueno, bé, pas. tu ja m'entens. El, el pas. I res, eh, un grup que ens ha arribat, que ha, ha, ha, ha gravat ara un, un nou disc. Ah, sí? Ells són Red Roger, Red en, en anglès, que és... que es eh, que és eh, no? Sí, pues, Red Roja són un grupo ahí de... seria De es de allí és d'allí, on, Ont Ontinyent. Ontinyent. Com diuen a la Ribera, Ontenient. Ontenient, En Valencia dicen Ontenient. Yeah, que dormir ya en tant d'Ontenient. I res, <laughs> Red Roja, no anem a escoltar una canción Porque parto porto una semana molt mal, Paco. Sí, sí perquè en el Instituto l'Institut Moran ha la l'avaluació contínua. Ja tu saps que es La evaluación continua? Sí, una mena de, una mena de onanisme intelectual Qué, qué mal que está La educación en España, Paco. Eh, sí, no sabe ninguno lo que son. onanisme. Países norales no te digo nada. Y ahí, no, van a dos manos, no, hay nada. no de al grup Red Roche la cansó. En Reventa... ¿cómo es diu? En Reventa, en, Reventa, reventa no? No, no se... en, Reventa, al el primo! Ah, en Reventa al capertol. pues! Re Rocha! ¡Qué mala mala la educación! rebentar el cap per tot. Em rebentar el cap per tot. bel cogliato Jo sóc espanyol. E per tant, e per tant, també jo sóc Societat, xicons. Vinga, per tota la colla, agraeix com sempre a la gent voluntariosa, tant del poble del Cabanyal com d'arreu dels països eh, andorrans, que acudiren a la manifa d'aquell dia. Bé, eh, a hores d'ara tenim per així la notícia que és que el Constitucional ha suspès els, els enderrocs en el Cabanyal. Eh, L'alt tribunal metit a tràmit el recurs del, del govern i paralitza el decret rei del Consell, que pretenia eh, partir en dos el barri eh, i prolongar l'avenguda. L'Ajuntament de València no podrà derribar cases en el barri mariner del Cabanyal de, de moment. El Tribunal Constitucional ha admitit avui a tràmit el recurs del govern inter, que, el que el govern interposà el passat dia 1 contra el decret llei de l'executiu valencià que permet la demolició d'edificis en la zona i, i ha acordat suspendre la vigència de la norma aprovada pel Consell de Francisco Camps. Ai, qué penita tiene magorda el tío Paquito Camps! <laughs> Bé, i serà la notícia que per lo menos algo de trellat. Hosti, ara el que fa falta es que estos no agarren una malicia que és la que tenen i, i se, de, se dediquen un poquet a reconstruir un poquet el barri perquè la gent allí ni vol drogues, ni vol històries i vol viure, com, si no com abans, que ja és pràcticament impossible, en una, en una situació de veïnat una mica decent, que, vamos, està la cosa difícil. Aleshores, ara, per així tenim un grup eh, que es diu, són de Mallorca, són mallorquins, eh, los de la serra... Allà on fan les ensaïmades. Ah, i les mallurgues, quan a l'època del rei Jaume anàvem per callar, li dient les mallurgues a Mallorca, tio. Doncs han fet un grup que es diu Boc, de música celta, que barretgen una mica... Boc, el Boc és... Això no eh, és lo de xino, el Boc... No, que va, que va, que va, és, és, és molt interessant, ja que coneixen una mica cultura, clar. Eh, diguem que allí li diuen Boc a lo que així diríem un xivo, una cabra, no?, que... De, que és aixina com uns cuernos amb, arredolonits pa cadera i amb una barbeta, i ells li diuen Boc. I ells han agafat el nom d'això simbòlicament i el grup es diu Boc. Aleshores, eh, fan una barreja entre música celta i músiques populars pròpies de, del país, no? de Mallorca i tal. I per ahí tenim una cançoneta, entre altres, del seu, la seva primera maqueta... Països eh, Dels Països Arbora, que es diu S'ha mort... Eh, com era? S'ha mort desmatancer. Ahí, ¿cómo, sabe, eh, ¿cómo sabe mestitos de sí, de les cançons que, es un drama de cualidad. Tu has la l'alemà dice que me roba las cosas? Pues sí, se Es eh. que la valoració continúa. Ah, pues ve, para el tío Cisco, la tía Elena y toda la colla del Doc y desmayurgues, au, s'ha mort desmatancer. ciutat tanatori. <laughs> Ai, ai, ai, ai, Noticieta, noticieta. Diu en castellano, porque es que el tío Paco es muy castellano. El paseo de Camps i Barberà, amb braguetes i tot, en un Ferrari se'n recordeu? Sí, aquí serà de Fabra. Costo 52.800 euros. La consejera de Cultura y Deportes, Trini Miró, explica en una, respuesta parlamentaria que el Consejo colaboró con 52.800 euros en la organización de los actos previos de la Ferrari Wall, finales de 2009, en el circuito este de... aún va De Cafretén, dice, no? De Hall. Ah, o sea que yo estoy pesando madals en, en una báscula pop mes que una romana y no ni han dinero para sanidad, pero para circuitos y Ferrari, hostia tío Bueno, tenim algo per ahí, no? molt bé, ja ho deia. Sempre negativa. És sempre negativa. Ai, calla, calla, calla. Mare ja vull casar-me, que me pica el tirorí, filla meva, no el preocupes, que antes t'ha picat a ti. No, m'ha picat a mi. <laughs> ai, ai, ai. Paco, sí, la cervesa del tio Sam. Sal! I bé, tenim a l'altra banda del fil telefònic a un noi cim del nostre país, estem així en la comunitat valenciana, País andorrans, hem estat en les Mallorques ficant musiqueta, ja, i ara sí, anem calor, a eh? les Terres de l'Ebre i tenim allà el nostre corresponsal, Ferran, bona tarda. Bona esprà, bona esprà a tothom. <laughs> Au, jugar bon Ferran, bona cabrón, quan anem sense escoltar-te. Bona esprà a tothom. Bien l'Horta Hortanor, feliz any. Ahí, y tener Explorer encontró un problema con un complemento y necesita cerrarse. <laughs> vale, Escolta, ahí en el teu país com se la casquen, a una o a dos mans? Aquí aviat ens cascarem a tres mans, que estan fent aquí al costat del guirigall aquest nuclear i ja ho veuràs tu. Mare un senyor, si vosaltres més xulos que els seis pesetas, com diga aquell, no? Jo <laughs> més xulos que el duro. Diuen que va bé per l'economia de la zona, saps? Pues sí. Hi merda nuclear, que serà perquè la gent tindrà més braços i treballarà millor al camp, saps què vull dir? Clar, i tant. El que passa és que de, de primera sense aixina com una, una priapisme, que és una, un empinament molt fort del membre, però després m'han dit que és cau a trossets, primo. Ahir m'ha dit una de la meva classe d'Esquerra Unida que s'anem a jubilar en cent anys. Sí, treballarem per la nit, saps què vull dir? Sí, sí, sí. Que s'anem sí. a jubilar en cent anys, que ho van a proposar Esquerra Unida. Sí, sí, no. Per aprovechar el tiró electoral. Aquí s'ha apuntat tothom al carro, eh? Després molt d'això, molta propaganda, però... Però, però, però... I com va la vida, nano? I la teua vida sexual? Folles molt o poquet? Fent, pues fa el que es pot, sempre. Ai, ai, clar. La moral ben alta i els collons ben carregats. No, ah, això sí. <laughs> la moral alta sempre. Ei. I la feina per ixa contornada com va? Pues fatal, fatal. També n'hi ha paro i crisi d'aixa, no? Que va, home. Sí, mare de Déu. Escolta, que l'altre dia el Corsari Negre va portar així una, una nota que dia que no havia vist a ningú ric tirar-se un tret al camp ni d'un set setè pis. ja has vist tu molt risc que saps que han suicidat en això de la crisi? Aquí? Sí. Aquí se suïcida la gent per la crisi? No, veritat? No m'he enterat. Clar que no, i és el problema, tio. Jo crec que aquesta crisi només l'estem pagant des de baix, eh? <laughs> Cagui en la mar serena. Molt bé, Ferran. Et deixa presentar la cançó que ve a continuació. Mm? La cançó, la cançó. Ah, claro, eh. di i es lo que te t'isca de escollón. Sí, home, sí. Dic a, a tots els ¡Ay, guarros. Ai, ai! que se que... Eh, fots una punta una pedra y surten tres. ¡Ay, tan que sí, nano. Ja la fuera de veres. Menos Engodía y Orihuela, que son los pueblos más fachas de la comunidad valenciana. En Orihuela es donde follaba mi abuela. <laughs> Conchino, tío, ya Conchino, ya estoy... Es que, claro, después que, que, que, somos mal educados. Sí, que es de veras. Bueno, Ferran. No follaba, copulava. Anem a escoltar un grupet que acaba de dir ara, no? Això, això, la polla record, sí. És que... Ja està, fica el pi. Has que has dit la què? La polla record. Uns <laughs> xavalillos, no? Sí. Una cançó per tots els quipis guarros, com ja sabeu. I tant que sí, valer. gaudiu eh? Vinga que sí, a gaudir-la, tete, i a xuclar-la! Bueno, i, i com es diu la cançó? La cançó és La Llorona. Que Vai. cogiste bien llorona, desgraciado. <laughs> aquesta, aquesta és la bona. Ixa és bona, sí que és bona, sí. <laughs> Molt bé. Oh, Ferran, cuida't molt, carinyet. Anem, Ferran, anem un compte per ahí, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿La Rita ya ha cascado o no? No, no, no todavía no la Rita, volver. De moment, único que sabemos es que porta les mateixes braguetes que la Cristian Dior. yo lo único que... Només sé... que 100 talles més grans. Ferran, la multa dice que nos van ficar... Digues, digues, digues. que siempre que truco estoy igual, a ver si foteu alguna cosa ya, macho, que, que voy turnar, turnar, ¿Qué te daba a decir? La multa aquella que va van posar la policía en, noviembre en 2008 ahí en el Cedre per una cerveza en Valencia, que... yo Yo creía que era per etarres, cabrons no, se chaval. Eso no se paga, no? No, veritat Si pagan multas, contribuyentes a la Fórmula 1 eh, Exacto eso se pagan en sexe, eh? vale, vale. Oye, te den. pues ya estimes tranquilo. Gracias por el asesoramiento legal. <laughs> la Llorona de la Polla Record. Pues Apachurla. Apachurla, Fernando! Polaco. Salud, ¡Salud! Voy al campo, abandonaré la ciudad. Voy al campo, abandonaré la ciudad, escapar del mundo de hormigón, acabar con esta situación aburrido al porque allí encontraré la paz, porque allí tendré mi libertad, seré un gil. estimular, para favorecer, para, apoyar... para apoyar. Tírale castaña, tiki tiqui-tiquita... Hardcore! Hardcore! Esquerra Berchale fa públic les conclusions del seu procés de debat. Això està estret del diari La Cent. L'Esquerra Berchale, tio. Berchale... Això és que parlen estrany, sí. Va, fa una nota feta pública avui per nombrosos mitjans de comunicació. L'esquerra independentista basca ha donat a conèixer les conclusions finals del procés de debat que ha dut a terme els darrers mesos. Un procés que ha estat amenaçat per la constant persecució d'idees espanyola, inclosa la detenció de nombrosos i destacats militants, perquè a estos els persegueixen tant si fan l'animal com si no el fan. El procés que, malgrat eh, fer-se de forma clandestina, implica milers de persones, 270 localitats, ha conclòs amb l'Assemblea Territorial d'Àlava, Vizcaya, Guipúscoa i Navarra, que ha aprovat la revolució Sutic-Escalirria. La resolució destaca que el sí, Paco, procés d'alliberament... Que, que, que, que, de que parles Vascuence. D'alliberament ha arribat... Eh, Caixo Gabón. <laughs> Ha, d'alliberament ha arribat a una fase de... no, és Escarricasco, perdona. Ja Eh, persones de... Va, che, collons. Eh, eh, no. ah, ah ha aprovat la resolució, Zuric, Escaleria Ixa. La resolució destaca que el procés d'alliberament és important, ha arribat a una fase de canvi polític, que ha de portar que ha de portar un marc democràtic que ofereixi les, eh, les suficients bases per a que tots els projectes polítics siguin defensables i materialitzables, obrint així el camí de la pau. L'esquerra Betxale aposta per una àmplia acumulació de forces per mitjà exclusivament de la lluita de masses, institucional i ideològica, per a fer que l'Estat respecti els drets democràtics dels pobles bascs. Aquestes coses, tio, surten aquí, però no surten en la televisió espanyola, ni en la 6, ni en la 9, ni en ninguna. Estan fent detencions de, de gent que està lluitant perquè la gent seua reconega que el procés és de pau ideològic. És que això és una la... de l'ONU, no tenen idea. dels països andorrans ja fa anys que l'abandonarem. No tenim que ser seguir per la mort que no porta a ningú costat. La idea ideològica farà llibre als nostres pobles. Per la raó anirem al poder. Yeah! Països andorrans, independència o mort. eh, eh. Molt bé, i sí. tenim al fil telefònic a l'amic Soriano Soriano, van a Soriano, Soria Natural. Ah, ¿Qué pasa, Fritz de putes? Eh, así, Así este, cascasa. amore, tío, no, no Amore, torna a dir que no has, agarrat, no has agarrat el pi. ¿Qué pasa, qué? Ei! ¿Eh? Què passa, què? Ah, aquí estamos en la calle. Ah, fills de putes no ho dius. en la calle. Què estàs fent al carrer, Estàs en la calle? la cosa? Estàs en la calle? Pues que he ido a hacer unos, unos recados a la suegra. Ah, eso está muy bien, eso está muy bien. Haz país, hijo, haz país. ¿Y qué? ¿Qué hemos conté? Pues nada, tío, porque esta semanita, con permiso del señor Guillén, ese personaje que se parece a Macaco, sí. va a ser el film de puta la semana yo bueno, si vos se dos, no cae problema. Eh, el, el, el, el de puta de la de Guillem, es mes internacional y el teu es mes més subcomarcal, no? Una, una previa. Ana, no te embache que te vas a dedicar una sí, cançó. Sí, enseguida, que va enseguida. Ve, ver. la, bueno, la baloseo continua. ¿Cómo va lo del fin de puta la Semana? explicamos pues Bueno, ponerme el redoble que va... El fill de puta. Ahí va. Ya. El fill de puta de la semana va para dos amigachos del Instituto Faitanal el que bajó a quejarse de las faltas de los TASOC y el otro es el jefe de estudios más conocido como Sebas. Ah, volve. Reglamento. Que sapiau que si trata Tori no es responsable de las opiniones de seus corresponsals y colaboradores Pero por lo que sembla al Sebas le fa falta un par de Sebes, no? Sí, sí, un par de hostias, mejor dicho. Mismamente, eh, eh, eh, violencia en acción, violencia en acción. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, Soriano, te tenían que abandonar, que teníamos ahí un de faena güey. Muy bien, pues nada, de putes, que os donen... Ahí, ahí. ahí a veure, a veure si anem doble. Yeah, ixa, ixa proposta, però sí, en acto i en vivo i en directo, que tinc un hemorroide sentit. Molt bé, tio Paco, ja hem dedicat una cançó de Batxoqueta Rock. Aquí. Per aquí. Per a Anna, la meua companya de Paterna, me caguen d'ella. Hola, ahí. La tia me, més guapa i més bonica de Paterna que en un moment donat... És, bueno, bueno, que, pa, re... que en Paterna n'hi ha moltes guapes. Exacte, però ella és la meva companya, i ella i el seu marit. Però ella és la reina de la pastilla perquè està estudiant farmàcia, perquè li, sur li surten bé. O si bé. se tomara alguna pastilla Esto. Eh, de esas que llaman tasio. Y volé, tasio. para la reina la pastilla. Au, que la del dia després no, eh. A la palla i pel seu marit, Aneta. parlar en, en, el, en el meu cantar favorit, Dani de Macaco. Bona vespre, Guillem Fidel! Bona vespre, Fidel! T'has sentit música, el canalla? Yeah, bona vespre! Yeah, Macaco, què pasa... Què pasa... Com va l'assunt? Eh, avui vos estáis sin programa divertit. Home, sí. un programa de categoría mundial. Si encara no ha ninguna cochina. Saps com se diu el programa de Wii? Avaluació continua. Ahí, ahí. Hola. Eh. ¿Qué, se cree? ¿Qué se creó tú y el Soriano, tío? ¿Que tú te apuntes ahí al instituto y te a las dos anchas a replegar el título o qué? <laughs> Hombre, pues me van a decir que sí. ¿Algún día tendré que ganar a clase? ¿Eh? ¿Esto qué va? Que yo a, la cafetería va estos seis días. Mami, no me puedo levantar. A fin de pasar pasarla lo pasé fatal. Hombre, Guillermo, contamos cosas que cose, bueno, pues cosete, sabás de fi puta, que teníamos un correpo güey en Campanar. Pero que pena, que después va a ser ya estás chafando al contra el un minuto de Gloria. No, me lo tranquilo. No, ah, hostia. bueno, ya puedo puedes tú. tú. Ya ya tú. no tú. No, bueno, ella vos informará, que se aplaza, que vos informe los peritos. Vale, va, pues se noticia, el fideputa de la semana. Vale, fíjame redoble. Ay, ¡Ay, qué dolor de güey! Vale, los presuntos etarras españolitos. Ahí, ahí, ¿y això com se minxa? Explica-m'ho. Pues, pues que, més que fill de puta, esta setmana, com el Soriano ja vos ha ficat al seu assise o com se sí. eh, eh, jo tinc els primos de la setmana, que sí? són el, els, estos, el John Rosales i l'Adur Aristegui. I això per què? Presuntos etarras. Que no se, les, no se les ocurre otra cosa que ficarse la, la bandereta a España para ir en el Facebook. Ay, pero si son unos pijolitos que no les habéis la cara. Hostia, tú, que tío, pero... no sé, yo qué sé, para hacer la broma te la puedo picar y tal, pero dame un que la penchen en el Facebook, es que están sí. ¿eh? A, haber apagado la pena que hacer en un vídeo que has cancelado. Hostia, qué es tú. Por lo menos haber en eh, digan, propaganda de el miembro capaz de modificar el sistema. <laughs> Están riguent pobres. Sí, mira, muchas gracias. nano. son eh, y ¿qué le haremos a hacer? Ya, pero, hostia, para hacer la broma, tira que te va, Yo qué sé, yo me puedo ficar la camisa de Raúl, el mejor delantero que ha tenido la selección española en un momento nada para pa, Pero riure'n. que penges la toma foto por ahí por internet y todo, pues no sé. Pues lo que tú dices, el de puta de la semana per imbéciles Es primo, es primos. Es primos, es primos. Vale, bueno, Molt bé, però Guillem. ja sentit la notícia d'abans, eh? Jo, que Paco, que això és un programa dinàmic. Dinàmic, no que l'esquerra versal està fent una recapacitació cap a la, a la no violència. Però si ja ho has dit abans. Eh, estic a l'ordre. A l'ordre de vostè. Sí. Molt bé. I, yes, Pau. Dime. Que tenim el carnestoltes de Benimaclet tocant-nos a la porta. Sí. Ai, ai, eh, festa, festa, fiestuqui, fiestuqui. Que guai, ahí fent botellón. Eh? eh, I en tota la policia nacional i, i els gossos de la Rita, que divertido. Sí, va a estar de lo más divertido. El tío Paco le para que tan becha, porque no pota nada. Ay, ay, ay, a mí no me deixen nada, porque me emborrache, tío. bé, Guillem, ¡Pues mos veurem en Benimaclet. Fins la semana que ve. Una besa de tapatote. Ah, Guapa. alcohol gamberro. ¡Y molt escapa rápido! a 100 kilómetros neurona. anuncios haciendo negocios a ver no hostias corre más. Conozco un listillo que los intento imitar, subido en su coche, se siente y en su barrio es su maquerita rosa Él era un idiota más como chatarra. Vive aparcado, ya está acabado. La voz hostia fue gorda y no vuelve a soñar. Siga de ruedas, siga de coche. Sigue pensando de día y noche. ¡Viva el vino! Paco ahí sentimental. I bé, continuem en Ciutat Anatori, 3W Ciutat Anatori, ja sabeu, i res, tenim allà a l'altra banda del telèfon a, a Laura. Bona vesprada, Laura. Hola, bona tarda. Que bona va, tarda. Us va comentar unes, unes jornades que monten en el Centre Social Ocupat la Nau de Castelló el, este dissabte 20 de febrer. Las jornadas inquietas, ¿no, Laura? Sí. Vale, pues comentamos que, en qué consistís. Ahí en un par de baris, Laura. Pues bueno, primer parlar un poc de la campanya, que li hem posat el nom d'Àfrica Viva. Pues fa, fa el 2007 vam anar a Àfrica, un grup de gent, i vam estar en unes escoles i vam veure pues, que allí no tenien res de material i ara en el 2010 ens han enviat una carta al professor d'allí eh, demanant suport de pues, això no recolzant que estan fent una campanya de que volen pues, reeducar els xiquets perquè no, no poden anar a l'escola a estudiar perquè no tenen medis. Mm -hmm. Molt bé. I entonces hem fet una campanya de recollida de material escolar per Burriana i per la vaiduixó de roba i sabates també. A la que sí ratifica que el Fabra fa una aportació de 0 euros. 0 euros. <laughs> I molt bé, teniu muntada ahí unes jornades, no?, el dissabte. Sí, el dissabte fem unes jornades, pues això se farà a les 7 del taller de serigrafia, un campionat de futbolí, una exhibició de grafitis i el concert en, que toquen els caniceros del norte que venen de Bilbao, los vagos y maleantes, guapo. de Valencia, uh -huh. No pot ser, d'Almenara, guapo, guapo. Aquí, Salcora, Gargambots de, de Castelló i Orgull de Classe de la Vall. I molt bé, i després n'hi haurà DJs, no? Sí, després n'hi ha dos DJs i res, el concert el 4 euros i la causa Això doncs, és per la recaudació de, pues, per a pagar esports ports d'Espanya Mali, que són molt cars. Ah, que sí. Material. Pues el rei això, que la penya se gasta 4 euros, vamos, que és barat. En les tant que sí. La festassa que n'hi ha ahí. Se heu muntat una festa del remà de categoria. Molt bé, i Laura, vols afegir alguna coseta? Pues això, pues que la gent a veure si s'anima a col·laborar, que és una causa solidària pues, per més necessitats la Copa Amèrica harà una aportació de 0 euros. Molt bé, qui, qui ho organitzeu això i col·laboreu i tot això? pues organitzem Jóvenes Inquietos, que és un col·lectiu de Burriana. Bitxos! I col·labora el col·lectiu Escletxa i Burriana Dakar. Aquest col·lectiu és maco. Che, molt bé. Pues Laura, mos volem per allà el dissabte i, convidar, i convidem així a tota l'audiència a que vaja. Vinga, aneu a, a solidaritzar-se la penya de Castelló, home. Molt bé, vinga, ja parlem, Laura. Moltes gràcies. Salut i força, adeu, i que vaja tot. Molta merda que diuen. Sí, <laughs> adeu. Adeu-siau. Adeu. adeu. blanca i fan conjunt. Jo em menjo el pa amb tomàquet de costum i com aquest matí n'hi van haver molts. Corre, corre, que a l'escola, puja, puja, diràs a la iaia, truquen, truquen, aneu a obrir la porta, no canteu a taula. Corre, corre, que a l'escola, puja, puja, diràs a la iaia, truquen, truquen, aneu a obrir la porta, no canteu a taula, aneu a estudiar el piano. Què passa pel carrer? no, Cimerdo de Soig. Anem a veure, per aquí, aprofitant el tema, vos vaig a passar un poemeta de la Sònia Mell, Gamboa, de Menorca, i per harmonitzar-la una mica tornarem a ficar una altra que es diu de dret de cuixa del grup Boc de les Mallurgues. Anem allà. Les aranyes són carnívores i només s'alimenten de preses vives i en moviment. Se m'ensorra la llum entre els fils de l'aranya. Fa vides que no en trobo, rere el tel. M'emprenc els mots que em dicten, poso preu als uns procés de vida, els malvenc, m'aferro al que m'atrapa i salvo el buit. Ja ves prestant mateix que els sento dins de la fosca. Veu que fores meva, i em parles de fugida i de miracle. Però jo sé que el retorn és un camí inservible, que algun ocell burleta se n'ha menjat les molles. E faig callar. L'aranya torna. M'agambola aquest cop. Me hi abraço. informem que el, que el, can, el, can, dic, el correfoc que s'anava a fer i el corretraca que s'anava a fer a Campanar esta nit a les 9... El coguillo mancha! Per les festes de la Mare de Déu de Campanar, festes patronals, se suspendrà i se passa per al dissabte. Fins de sa mare. Ho sent, no te tocar. I tenim ahir en la, en la Vall Farta, Vall del Paludisme, Vall de la Mort, el nostre corresponsal, Toni el Chicha, bona vesprada! Franco ha muerto. Com, com, quin temps n'hi ha a la Ribera? Buah, fica una aigua que flipe. Sí? Ahora de manejo agua de lebre, cabrón. Bueno, este fin de semana quiero bailar o qué? Este fin de semana que digo. Que si quiero bailar. Quiero bailar en la barda, en orquesta. Orquesta ah, aquí, sí, hombre, si será sino plau. La Pero plau, plaurà o no plaurà? Tú que eres hombre de campo. A ver, antes digo que no. En, internet que no. Pero los cansotenses por mates bañar, cabrón. En gabarda, pero me, mos conviden, me conviden a sopar o qué? Ja, mira, lo que faci falta. Vale, vale, pues el dissabte anem a agafar de veure a la Pato, Daniel. I res, Pitxa, tens alguna cosa que dir-nos o era per saludar? Res, dic a Manel, estem en el parc. Molt bé. Ah, Dóna-li un beset en els morros al Manel. Manel, i sí que és gran. I el de l'oli ja està així, machos. La setmana que ve, t'ho dic a tu i als nostres audients, tenim a Batxoqueta Roca així en directe. Mira. Van a vindre així. En calçoteig. Què el pareix? Sí. Què? I el d'eòlic ja està sí. Ahí, Manel. Ahí, al cantre del Junker. Manel, en casa t'entén la veu. Bueno, pitxa. I Manel. Així estan els valencianistes. Ahí, ahí, com va el València? Bueno, no sé, com va. Manel? Va rebre la pilota, que com van, com van? Jo estava viciant-me el sudoku, que encara m'havia provat i se... Ah, ves en compte que això enganxa més que les manoles, eh? Això més que la cocaïna. Sí. I bueno, com va el València? Mos pots informar que estem així competint contra el València? A descans. Cerdo, cerdo, diu Manel. Cerdo, cerdo. cerdo molt bé, cerdo. pitxa. Pues ja mos veiem el dissabte o parlem la setmana vinent a Ciutat Anatori. Aupa, València, Champions League. Va, a xupar-la, Peri. A xupar-la, ah. deixeu-me puesto. exagerar. molt bé. Ah, ah, Continuem amb ah. Ciutat Anatori, estem acabant ja el nostre programa, eh, tio Paco? Sí, tu creu? Jo sí. que eh. no es comencem ara. Nosaltres però... tenim així en Ciutat Anatori de Ràdio Godella, sabeu que podeu escoltar... El que fica mala cara del retorno los 80. Si jo dic que escoltar, ara, comencem ara. Vos podeu escoltar per internet www.ciutadanatori.k en Radioactiva FM d'Alcoi. Ahí, ahí, ahí. En la mixta de I bueno, pues expliquem, així en Ràdio Godella vas de Moratros tenim un programa que es diu Zona Latina, perquè sempre vos parlem de després, que és el que li furtem dos o tres que minuts. Que no té res a veure en el carnal. Que és... De... Eh, Eh, el retorno de los 80, que además és es 90. y 90. I res, de Zona Latina me voy una aportar una canción que fica en su programa, y además a la noche un regalo que vamos a hacer. y Zona Latina y Radio Godella, y sus mujeres. Y sus mujeres también, también. El gobierno valenciano de Francisco Camps, del PP, e. la Segunda República fue solo una época de quema de edificios religiosos y asesinatos. Y el franquismo fue un periodo que pasó por diversas etapas, entre las cuales no hay un golpe de Estado ni una dictadura posterior. Estas dos ideas aparecen en un resumen de la historia de España y la comunidad valenciana recogido en un manual de acogida para inmigrantes editado por la Generalidad. No, no. Mi niño drogas no ha tocado drogas. El manual de 150 páginas, del que se han editado 6.000 ejemplares, es la herramienta principal de los cursos de comprensión de la sociedad valenciana, que organiza la Consiliería de Inmigración desde hace medio año. Las clases son de 40, de 40 horas y este año está previsto que asistan a ellas 7.000 alumnos. Tras el curso, los inmigrantes reciben un certificado que puede añadir a la documentación para solicitar el informe de arraigo y regularizar, su situación en España. se me lengua la traga. Respecto a los contenidos, el libro consta de cuatro áreas. La primera es un vocabulario de castellano y valenciano sobre aspectos sociales como el uso de transportes, la compra, el cuerpo humano y su higiene. En la versión, valenciana, comisiones obreras del país valenciano, han contabilizado más de 30 faltas de ortografía. En un segundo apartado, se detalla la legislación básica del Estado, las autonomías y la Unión Europea. En tercer lugar, se aporta un compendio de recomendaciones para acceder al empleo y la vivienda. Por último, una sección de 40 páginas recorre los principales acontecimientos históricos de España y la comunidad valenciana. En este apartado aparecen las polémicas afirmaciones sobre la República y el franquismo. Inmigración asegura que el contenido ha sido elaborado por un comité de expertos con una destacada trayectoria académica en universidades como la Miguel Hernández de Elche o la Jaume I de Castellón. Sin embargo, no precisa el nombre de los autores de la síntesis histórica. Mónica Oltra, portavoz de Compromís, Considera que es un despilfarro que Camps y Blasco se hagan autobombo con dinero público y a costa de humillar a las víctimas de la represión franquista. Camps y Blasco firman sendos textos en el prólogo del manual. La parlamentaria de la formación de izquierdas instó al gobierno valenciano a sustituir el adoctrinamiento de inmigrantes por políticas reales en favor de esta población, la más vulnerable y desprotegida por la crisis. Por su parte, la portapoz de Marga Sanz informó que su grupo ha presentado una batería de preguntas en el Parlamento Autonómico para saber quién elaboró el libro, qué criterios siguieron y cuánto costó su impresión, ya que se trata de ejemplares a todo color, en tapa dura y edición de lujo. Ana Noguera, portavoz socialista de Educación, explicó que este tipo de exabruptos destapan al PP y demuestra que son herederos del franquismo y no una derecha democrática. Una realidad que, según Noguera, es el caldo de cultivo de comportamiento como el rechazo a la ley de la memoria histórica o la persecución sin tregua al juez Baltazar Garzón. ¡Que no estamos tan mal, hombre! Una época que culminó tras un golpe militar en contra de un gobierno legítimo, algo que no dice el manual, destaca Torres, quien también calificó de manipulación la etapa de crecimiento económico durante la dictadura a la calud del texto. ¿A costa de qué? ¿De la inflación, el paro, la inmigración, la especulación y el crecimiento sin control de las ciudades? Respecto a la definición de franquismo, la vicepresidenta de la Asociación Cultural Instituto Obrero, Cristina Escribá, deplora que el texto no especifique que se trató de una dictadura y obvia la represión que se desencadenó de manera institucionalizada y que supuso un auténtico drama con miles de fusilados, presos y exiliados Solo la comunidad valenciana se asesinó a 4.700 personas y se encarceló a 120.000. Bueno, este artículo es de un tal Sechitarín que escribe en el público. En el público? El, diario del gobierno. Y res, fins la semana que vea. Això ha sigut Port... ciutat Exacte, porteu-se bé, no deixeu de fer l'amor, res de copular. He eh, dit copular, no follar, eh? I ja, i ja sabeu que la setmana que ve tenim així en directe a Radio Gotellas, estudis de Radio Cotella 98.0 de la FM i per tots els països andorrans i tot el món, al Batxoqueta Roca, així en directe, presentant el seu nou CD i el de l'oli.